בחודש השני הוא חודש יער, בשלושה ימים בו נכנסו לתוניסיה ובזהרת. מילטו אסורים והשביעו הרעבים, והנסים התביעו בקפבון. ויהיו דגלי האמריקאים, הבריטניים והצרפתיים, מאירים בערים אלה. ודגלי הנזים והפאסיסט נרמסים לארץ. ובתוניזיה הבירה הרגו העליי והבהד כמאתיים וחמישים אלף איש. שנים עשר שרי הצבא לכדו, ובנשקם שלחו את ידם. ואת דורניץ, ואת וייבר, ואת מנטופל, ואת קראוס, ואת מיץ, ואת בראבק, ואת פון ארנים, ואת פון בוריש, ואת בורוביץ, ואת נופר, ואת בולוביס, ואת במוזונס. וינוחו העליי מספר ימים, ויעברו לגבולות איטליה, ויכבשו ארבעה איים. דעו לכם נזים ופסיסט אם לכלות העם היהודי חשבתם וכעת התחלתם לנפול לפניו לא תוכלו לו כי נפול תיפלו לפניו עלינו לקיים, לחיות עושים את יום הישועה הזה בזמנו, באחד עשר לנובמבר, כימים שנחו בהם היהודים מהמן, והחודש שנפח לנו מיגון לשמחה, לעשות בו יום משתה ושמחה ומתנות לאביונים, ונקבל עלינו הדבר הזה, כאשר קיבלו עליהם אחינו דברי מרדכי. וכל מעשי תוקפם וגבורתם של האל יהי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים של כל העמים. כי העם היהודי עם שקט ורודף צדק. דובר טוב לעמו, ודורש לחיות בשלום עם שכניו, והמקרה הטוב רצה שאחד עשר לנובמבר, יום ניצחון הצרפתים, יהיה לחג גדול וקבוע, ואתה נכפלה השמחה